kako ćemo postupiti u situaciji kada ima nazove sa mimberi džumom, znači na početku hudbe kada nazove selam. Da li ćemo šutiti ili odgovoriti na glasno selam? Da, odgovorit ćemo selam, ali nećemo isticati glasom se. Znači, alaikum selam, u sebi kažemo.